Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Assalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd <clears throat> Nastavljamo sa navođenjem i e, pojašnjavanjem vrsta slabih hadisa. To smo dobar dio već prevalili. Došli smo do razloga, sedmog razloga slabosti hadisa, a to je muhalefetu thika ili thikat. Kada nešto dođe u lancu prenosilaca ili u tekstu hadisa, a to što je došlo je oprečno u drugim hadisma istim tim koji su prenijeli pouzdani ravije. <clears throat> Zbog ovog razloga slabosti hadisa imamo nekih četiri, pet vrsta. Prva, mudređ, maklub, mezid, ticali snad, mutarib i musahaf. Pa ćemo krenuti, znači, redom, ovaj, pa dok dođemo, inšala. Da samo podsjetim, jel, što se tiče, znači, e, hadisa mudređ, u stvar dođe na ta definicija. Da odmah krenemo to, da ne, da ne objašnjam sa posebno svakav ovaj hadis. Znači, prvi radi mudređ koji je nastao u arapskom jeziku edređe judriđu, u stvari edhala judhilu znači. <clears throat> Nešto ubaciti, unijeti. I e, to znači na arapskom jeziku mudređ. Mudređ znači nešto što je ubačeno u hadis. Definicija tog, e, terminološka definicija kaže ma gujire si jako isnadihi. Kaže ono što je e, u hadisu kojem je promijenjen e, kontekst i e, lanca prenosilaca. Sijak. Evo kaže, udhile fi metnihi ma lise minhu bila faslin. Ili kaže, ubačeno u tekst hadisa, ono što nije od hadisa, bez bez pravljenja fasla, bez pravljenja znači, razlike između toga što je ubačeno i što je stavljeno u hadis. Vidimo, ćemo, ćemo primjer, pa će biti jasno o čemu se govori. <clears throat> Tako iz ove definicije se razumije u stvari da imaju dvije vrste mudređ hadisa. Prva, mudređ ili snad, znači da, se, da je u, u sene do lancu prenosilaca ubačen, ubačen neki ravija, promijenjeno nešto, ubačen neki ravija, dodat neki ravija. Vi ćemo e, e, povode zašto se desi, kako se to desi. E, ima mudređ ili metn, znači, uh, ubačen, da u tekst hadisa ubačene neke riječi koje inače nisu od teksta hadisa. E sad, normalno, čita ovdje pojenta u tome kako ćemo znati, jel od teksta hadisa nije od teksta hadisa i uh, neki od hadisa u kojima ubač, ima tako ubačenih riječi određeni ili rečenica, ovaj, na, na njima zbog tih ubačenih stvari i razilaženja, jel to izvorno teksta ili nije izvorno teksta hadisa, imamo i razilaženje po određenim propisima, po određenim pitanjima. Vi znate, mi smo dosad radili jedan takav hadis, spomenut ga i šala. A to je onaj hadis za Ode Buhureire, posjet ćemo se šala, spomenut ćemo taj hadis. Uglavnom, znači, na osnovu ovog što smo dosad spomenuli, ove, ovaj, ova, ova dva, dvije vrste mudrež hadisa, ovaj, znači, nešto može biti ubačeno u lancu prenosilaca, nešto u tekstu hadisa. Ovaj, sad ćemo navesti primjer, neki klasični primjer toga jednog i drugog, pa će onda biti to jednostavnije i navesti razloge toga. <clears throat> primjer takvog hadisa je hadis <clears throat> od u priči jedna, u tekstu hadisa došla priča o Sabit Musi Zahida. Došla je u, u, u tekstu u rivajetu tog hadisa kaže men kesuret salatuhu bi lejli hasune veđuhu bi nehar. Kaže onaj ko ima mnogo namaza noću, bude mu lijepo lice danju. To je kao tekst hadisa. Bilježi ga Ibn Mađe u poglavlja Kijamu Lejl. A osnov tog hadisa, priča toga hadisa se vraća na to da je Thabit ibn Musa <clears throat> ušao kod šerika, pravi, šerik ibn Abdullaha, Kadija, a on je, on je diktirao, a taj Abdullah ibn, uh, Abdu, ovaj, šerik ibn Abdullah Kadija, on je diktirao ljudima koji su bili kod njega, diktirao tekst hadisa, I diktirao on svojim učenicima, znači diktirao tekst hadisa i kaže on njima hadesana Ameš an Ebi Sufjan an Džabir i on pričao, znači, sened lanca prenosi, lanac prenosi laca hadisa. I kaže, pričao nam Ameš, od kaže Ebu Sufjana, a on od Džabira i tako dalje, da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao i onda kaže, napravio pauzu. Znači, ova osoba koja je prenosio od njeg, došao je kod muhadisa koji je imao halku i pričao svojim učenicima naveo lanas prenosilaca i ušutio. Znači, lanas prenosilaca je rekao, rekao je Allaho poslanik sa od džabra, radijel da je rekao Allaho poslanik sa i kaže, ušutio, kaže, u sekete, li ektube mustemli. On je ušutio malo da bi ga ovaj mogao stići što piše tamo hadis. I kako on ušutio, kaže, felema nezare ila sabi, pa kada je pogledao u, u tog sabita, tog, tog raviju koji je ušao kod njeg, ovaj, <laughs> kod njeg u sobu tu gdje su bimale halku, rekao je, kaže, men kethure salatu bi lejli hasune veđu bi nehar. Kaže, čije, ovaj, čije namaz, ko ima mnogo namaza noću, e, ima lijep izgled lica danju. On stvar mislio na njega, za njega govorio. Kad mu on ušao, za njega, na njega, to mislio, za njega rekao to. A ovaj skonto da on izgovorio tekst hadisa. Znači, taj šejih muhadis koji govorio, on je mislio na tog sabita koji, koji je prenio taj hadis poslije. On je mislio na njega, na njeg se to odnosilo. A on skontuo da, da je to tekst hadisa. I onda on po, sa ovim rancem da se zapamtio taj hadis i prenosi ga. Znaš. I normalno takav hadis, <laughs> takav hadis nema, znači neispravna. Ova, i, i sad, e, znači to je klašan primjer klašan primjer znači tog hadisa gdje se ubaci nešto. I greškom se to desilo. Čovjek tako skontuo i tako radi, to se može desiti. I normalno, naravno, učenjaci to razumijeli, to skontali, upo, onaj, ukazano na to, zato i znamo, zato i učimo. Znači, međutim, prenese, znači, u zbirci Ibn Maži prenese tako hadis. I, e, a, I, znači, slabo od tog hadisa se vraća na ovaj problem. Da je ubačen u tekstu hadisa, znači, da je ubačen u tekst hadisa ova rečenca koja uopšte nije rekao poslanik sa znači, nego se desilo taj nesporazum u toku <clears throat> u toku halke sa šejhom kada je on diktirao hadis. <clears throat> A onda što se tiče ovog <clears throat> mudreć hadisa u metnu. Ovaj, ono može biti <clears throat> može da se ubaci tekst hadisa na početku teksta hadisa. Znači onda gdje je govor poslanika sam sada, može biti na početku, može biti u sredini, može biti na kraju. Uglavnom ova dva slučaja, da bude na početku i u sredini, da bude na početku jako rijetko bude da ubačen, neke, neke riječi budu ubačene, neke e, dijelove rečenica. Da bude u sredini, ovaj, malo češće bude, a najviše, uglavnom, što ima mudrić hadisa, to je da se ubaci na kraju hadisa. Na kraju, <clears throat> a, znači, malo riječi u sredini da bude. Spominjit ćemo to šta su razlozi toga, pa ćete razumjeti o čemu se tu radi, kako do toga da dođe. Kako do toga da dođe. negdje učinjavci evo navodili imaju i klasičan primjer tog ubacivanja mudreća hadisa da se da se ubaci neke riječi i čak na početku hadisa. Evo primjer toga, to je ovaj hadis kojeg uh, ovdje ravija se, ravija je ubacio, znači jedne riječi na početku hadisa, pa je, pa je to zabilježeno, zabilježeno kao tekst hadisa, a u stvari to nije tekst hadisa uopšte vi znate onaj poznati hadis velu lil aqabi min an-nar bismo ga spominjali da je mutafeku na lihi radli umet lahkam <clears throat> teško pitama od vatri narod misli se tu onaj ko ne operi dovoljno pet prilikom uzvanja abdesta na to se odnosi hadis i znate ona priča spominje tekst hadisa ta priča međutim ovaj hadis je došao tako da je ravija <clears throat> da je ravija kada je spominje ovaj hadis ovo bilježi, znači, uh, Hatib, uh, Hatib Bagdadi, bilježi u svojoj knjizi, navodi rana, lanas prenosilaca, uglavnom, ovaj, od Ebu Huriri, radi Allah Anhu, da je Allah, poslanik, sallallahu sallam, rekao, esbigu vudu vejlu lil aqabi minen nar. Esbigu vudu, potpunite abdest. Potpuno, znači, uzmajte abdest potpuno onako kako je propisano da se uzme. I teško petama od vatri. tri. Ovdje je ubačeno ovaj početak, espigul vodu. Uzimajte abdest potpuno, potpunite abdest. Kad, kad abdest da ga potpuniti potpuno, znači operiš sve što treba da se operi. Kako znamo, znači ovaj inače hadis, ovaj tekst hadisa, eh, vidio li akab minenar, eh, on je znači mutefeku na lihi, to je jasno kod nam. Međutim, kako je došlo do ovog? Espigul vodu, to je došlo u stvari da je greškom onaj koji je prenosio, da je on pogrešno preneo da je buhoriri. Znači da on pogrešno prenio od Buhurire, a, a u stvari Ravija znači, koji, je, koji je došao slušao od Buhurire, znači Mohamed ibn Zijad, on kada je došao slušao od Buhurire, e Buhurire kad je objašnjavao taj hadis, on je njima na početku hadisa, on, on je spomenuo, znači, uh, eh, lanas prenosilaca hadisa pre, pa, Ebu Hureyre, znači on prenosi i objasnjava priču i onda da mi je pojasnio čemu se, čemu se radi, zašto je bitne pete oprat, on rekao, Ebu Hureyre sam rekao, esbigul vudu, upotpunite abdest, fejne ebal kasim, jer je Ebu Kasim rekao to je to teško pitamo od, od vatri. I ona koji sluša u ravija, skonto ovaj, da je tekst hadisa esbigul vodu pa ubacio i te riječi u tekst hadisa i tako nastao hadis I tako se tako prenese prenesen hadis. A u stvari hadis znači ovdje greška u hadisu, mada su ređi primjer, znači jako rijetki primjer. Da je na početku samog hadisa ubačena, ubačena ta riječ za koju se poslije e, računa i misli da je to, da je to od hadisa. <clears throat> Ovdje navodim primjer da sam da razumijete bolje. Znači navodimo tog primjera ovaj, tog, da se nešto tretira da je, da je od hadisa, nije od hadisa. Onda primjer za u, te, u sredini od sredini teksta hadisa da, da imamo mudreć ubačeno nešto. Kad kažemo tu ubačeno, nemojte misliti da je to sad ovaj, znači tu ubačeno može biti tačno po značenju. Može biti tumačenje onog što se objašnjava. Može, znači, bitno je da znamo da to nije tekst hadisa, u tome pojenta. Primjer za ubacivanje mudreć hadisa, u sredini hadisa da bude nešto ubačeno, to je hadis onaj poznati Eh, hadijsko bilješ Buhari u svom sahihu o, na samom početku njegovog uh, eh, sahija o, o vahju, kad mu je počelo o vahju. Vi znate da ima Buharija prvo pogled koji govori o vahju. Pa u, tu, u tom hadisu došlo pojašeno kako je poslanik sallallahu sallam odlazi u pećinu Hira i tamo se osamljivao pa mu je došao pa mu je došao Džibril, tako se objavio nakon određenog vremena. Uglavnom, eh, taj hadis o kojem govorimo, kaže, tekst hadisa je, kaže kana nabiju sallallahu alaihi wa sallam fi figari hira lajali dhevatil adet ova rič jetehannethu ona je ovaj, nepoznata uglavnom ni toko raširana među ljudima među arapima uopšte se spominje jetehanneth ovaj, je vrsta nešto kao ovaj meditiranja posvećivanje i badetu, osamljivanje radi traženja neki viši smislov, ovog, ono, či, znači, više značenje ima u jeziku. I onda da ne bi ovaj, onaj koji je hadis, neki od ravija, prilikom pronošenja hadisa Buhari, znači, kaže, kane ne bio, u tekstu hadisa koji imamo sad u Buhari, kaže, kane ne bio, sallallahu alejhi ve sellem jete fi figari hira, onda srca kare, vahuva jete abbedu, lejali devati ladat Kaže, bio je činio taj tehannost, što imate više značenja, glavno nešto vid meditacija, posvećivanje i badetu, razmišljanju, jer tehannost u osnovu stvari razmišljanje, razmišljanje o postojanju, smislu svega i tako dalje. A onda e, neko je od ravija ubacio odreći, vahuo je tabet, vahuo je tabet, znači posvjeti se i badetu. Piš počela objava, znači posvjeti se i badetu. Kaže lejali devate ade. Znači, no, znači noćima određenog broja, određen dan, broj noći koji on bio tu boro dok nije došao Džibril i, i objavio oni, oni prvi pet ajetu su rikra. Kad se on prepao i pobjegao do Hatidje, pa Hatidje odvela do Vereke i tako dalje. To znate. E sad ovdje ovaj, ovaj dio ovdje ubačen. U sred, u sred hadisa. Bohu je tabed. E sad se može onaj, može se razumjeti da onaj ko, ko prenosi od Aisha, da Aisha, to, da je to su riječi Aisha, jer ona opisuje stanje poslanika sam sam. Da su to njene riječi ili nisu njene riječi. Ispravno da stvar nisu njene riječi. To je tumačenje od nekog koje prenosi od, od ravija hadis. I zato zove ovaj dio, ovaj zove mudrač. To je pojašnjenje u stvari. Ono suštini nije, nije sporno, jer objašnjava šta znači jete hanneth. Pojašnjenje toga šta znači jete hanneth. Da se on posvetio ibadetu. badetu da je razmišljao o Bogu, Allahu, Đelešanuhu i tako dalje. Znači možemo imati tu neko, neko šire značenje, pa da bi se odredilo to značenje, taj ravija koji je prenosio kaže, to je te abut, posvetio se i badetu. Kojim ćete badet posvetiti ako nije bio počelo objava? Nije počeo vahe. Na kojoj vjeri, na kojoj, kojoj vjeri je bio poslanik sam prije poslanstva? A? A? Hanefija bio. <laughs> Na koje vjeri bio poslanik sam znam? Prije nego što je počeo lobe, a 40 godina je bio živ. Mnogi od vas sad ima 40 godina uopšte. Znači, na koje je vjeri bio do 40 godina? U što je vjerovu? Neki monoteida vam nije postavio. Šta? Na vjeri Ibrahima. Pa što ćemo da objava? Ako je bio na vjeri Ibrahima. Koju je? Ulađen. Zbog tog pitanja na koje je bio vjeri poslanik sa nama prije ja sam protekfiran od strane Ebu Muhameda. Ha? Pa mene protekfiraju, pa zato ne znate to. Dobro, ima tamo sela dugo, znači treba, ona duga jako vavajadaka dalan fahada i našao te na dalaletu pa te uputio Allah džan kaže da poslanik sam šta znači to dalalet dalalet od čega jedno od mišljenja od 20 i nešto mišljenja u tefsiru je dalle kaže <laughs> dalle tarika <laughs> kaže bio hodo negde po putu u cestu izgubio put kaže pa ga uputio jedno od daleki mišljenja jako slabi mišljenja uglavnom na ovaj vrati se na tu mišljenja na, na tu meselu jako je bitno jer to nema veze sa akidom. Znači, ovo je bio poslanik sada prije, prije poslanstva, nema veze s našom akidom, niti, niti ćemo biti pitani, niti, bilo koje ima uvjerenje, da li je bio na kufru ili na širku ili na tevidu, na fitri, to ne mijenja naše ubjeđenje i uvjerenje. Znači, ne ulazi u akidu muslimana uopšte, to je više historijsko pitanje, što ga se navode iz knjige Usul Fika kao historijsko pitanje, koje, koje nema veze s propisima. To je istorija, o je bilo, čemu je bio. Neki kažu, bio, na, kažu, jedin dokaz koji dokazuju, kaže, bio je, ovo je dokaz, kad bio na fitri, na tevhidu, što ti reče, ka, evo kada dokaz ovo, je ta jetabedu, kaže, u Buhari, kaže, jetabed, činio je bade, kaže, a on činio, pa neće činiti bade širka i kufra, nego činio je bade, pravi bade, tako. Pa dobro, što ćemo da objava? Što ćemo objava, ako je bio na ibadetu, na fitri, na imanu i sve. E, kad je do, objava kad došla, detalji mu pojašnjeni, znaš. A ovo je kao, u osnovu imao, kao. I tako dalje. Druga tema, pročitajte o tome. <clears throat> nije meselak, nije meselak ideska, apsolutno. Znači, ovdje u ovom hadisu je ubačeno ovo teabud, a to je u stvari od riječi imama Ibn Šihaba Zuhrija, koji je pojasnio u stvari šta je, šta je u tekstu hadisa. E, primjer da se ubaci na kraju hadisa. <clears throat> Na kraju hadisa, kao ovdje što se navodi hadis, od Abu Buhurere također, <clears throat> e, bilježi ga Buharija u, u poglavlju o itku, oslobađanju iz robstva, Po pa tom hadisu došlo, kaže, lil abdil memluki ajran, kaže, rob ima dvije nagrade. Kaže, volati nefsi bi jedihi la džihade fise bili lajh wal hađa wa birrum ummi le ahbebtu en emute wa ne memluk. <clears throat> pa se tek hadisa. Kaže, rob ima dvije nagrade. Tako mi onog u čevi ruci moja duša. Da, nema, da nije džihada na lahom putu, da nije hađa i dobročinstva prema mojoj majci, ja bi volio da umrem kao rob. To su riječi poslanika sam. Ode Buhurere, Hadisu Buhari. <clears throat> Jel ima dileme oko ovog hadisa? Jel vam sad spurno u tekstu? Šta vam je sporno? Znači- čisto majka, kaže, počem vas njegov majka umrla u kojoj godini? Kad imao koliko? Šest godina. A on priča Hadis da je bio tamo u Meki Medini, znaš, onako 40 godina. Znaš, da bi bio u vode u oči. Hadis u Buhari. O čemu se radi ovdje? Ove riječi. Ima tekst Hadisa, ovo na kraju Hadisa došlo. Ima tekst prije toga riječi poslanika. Ovo su riječi Buhoreri koji prenosi Hadisa. Ovo su njegove riječi. Ovo su njegove riječi, imao smisla, njegove riječi je njegova majka bila živa. Zbog ove što došlo u tekstu Hadisa, dvije nagrade, rob ima dvije nagrade. Pa je spomenut zbog čega ima dvije nagrade. A onda je on ubacio od sebe ovo, pa je to sad ubačeno, prenešeno i kao se tretira se kao tekst Hadisa. I normalno, ovo se riječ je Buhurere i ne tretira se kao, kao Hadis i ne, ne treba se posebno tumačiti, oko toga nema dileme. Uh, Da ne zaboravim, znači, sjećate da smo radili hadise za umletila kama, onaj vezani za gurre muhađilin. Znate ono, oni koji uzima abdest, pa što ona oduže gurra i tahđil, u stvari to je pranje čega? Ha? Pranje lica i pranje ruku i nogu. I što, što više opereš, što više opereš, tu će ti biti veća svjetlina i to će nam svijet na sudnje dana. Tako došlo. A onda imamo dodatak u hadisu, za koji smo rekli da je to stvar da su to riječi od Ebu Hureyre. A hadis ispadne da je mu tefek alehi. U kojem je došlo فَمِنْ سَتَا مِنْكُمْ أَنْ يُتِيلَ غُرَّتَهُ u tahžilu feljefal. Ona koji stanju od vas da oduži, produži uh, tahžili gure, to stvari pranje laktova da, iznad laktova ruke i da operi lice, što više da operi lice, duže, više mimo onog što je svakako prednji dio, kaže nek to radi. A u stvari to su riječi Buhuriri. Ispravno da su to riječi Buhuriri, eh, to su mnogi ovaj, Hadis. A došlo u tekstu hadisa, Buhari je došlo kao tekst hadisa da su to riječi poslanika. Sam sam. I na osnovu toga nastalo poznato razilaženje, je li to od suneta? Je li to od suneta opere više ili nije od suneta? Tako dalje, većina učenjaka na stavu da u stvari nije ispravno, da nije od suneta i da ne treba oduživati, da to nije bilo praksa poslanika, sam sam, glavno da, da je to bilo mišljenje, tumačenje Buhuriri. A ulazi pod ovo, ulazi znači pod ovo, znači, ovdje šta je pojenta ovdje, znači, dođe nam hadis u Buhari i muslimu, i dođu neke te riječi u bas koje za koje učenjaci utvrdili da je to i, e, u osnovi vanšinom ispadne da je to tekst hadisa. A poslije, znači, ispostavili su stvar da je to bilo stvari, šta? Tumačenje. I to je pojenta odgovora na, na ovu vrstu hadisa. Ovaj, šta je razlog ubacivanja, kako je došlo u tim hadisma da, da dođu te riječi koje su, koje su ubačene? Riječi ili rečence. Prvi razlog je, kaže Bejan Hokmašari, da, se, da je onaj koji prenosio hadis, obično su ravije to radle, ili neko od ashaba, da je pojašnjavao propis toga što priča. Znači, li su da, da, recimo, da ja vam sad kažem, počne vam tekst hadisa, pola do pola hadisa došao i sada vam ono što sam prijateljom rekao, pojasnim, misli se na tu. A sad neko od vas onaj, konta da je sve to tekst hadisa, jedno moje pojašnjenje ubaci u hadis i nastavak se kaže, evo, ovo je tekst hadisa. Znači, slično tako, E, tako se, e, tako se i ovdje dešavalo. Znači, da neko od ravija pojasni ono što je došlo u tekstu Arisa, pa onaj koji je slušao, tu sam nastavi, produži dalje i prenosi se dalje. Drugi razlog, kaže, instinbatu hukm šar min hadis, qabla an yatim hadis. Da se izlači zaključak iz hadisa, da ravija prenosi hadis i onda nešto što je spomenuo, izvuče zaključak iz toga. To znači to i to kao što ovdje rečeno ovamo, kane je tehannes, da je poslanik sada činio tehannes u garu hira, kar vahuva je tabet. Znači, tehannes znači razmišljati, u osnovi razmišljati o postojanju, o Bogu, o lažanu, o smislu života. A onda ovdje odreka je vahuva je tabet, to znači misli da je se posvetio ibadetu. To onaj koji prenosi, on je to pojasnio, a to je Ibn Šeha Zuhari. Ili treća stvar što navode, kaže šerh uh, eh, laftet garib fil hadis. Da obično ravija nekad pojašnjava nejasnu riječ u, tek, u, te, u tekstu hadisa. Znači dođe neki, neka riječ i da ne bi ljudi pogrešno mogli razumjeti i tako dalje, pa je onda ravija koji prenosi ovaj doda pojašnjenje s nekoliko riječi i opiše jednom ili više njih. I tu bude rado, a onda prenese se taj hadis i ostali u tekstu hadisa. Taj hadis sa tim dodatkom i ostali kao tekst hadisa. <clears throat> kako se zna da je ubačeno nešto u hadis? Na slučaju čega znamo? Prvi, prvi način otkrivanja toga da imamo druge rivajete u kojima to nije spomenuto. Obično znači, uglavnom u hadisi. Uglavnom u hadisi e, u, više rivajete, u više zbirki od rašti, ravija, različitih ashaba. I onda kad sve to saberi, dođe se da nešto ima viška, manjka i tako dalje. I ako se to što je dodato ne slaže s drugim rivajetima i neobično je, znači ukazuje da je ili je mudređ, ili je, e, on ima račun, metu, ima zove se nešto, e, zijadeto fiqa, dodatak od pouzdanog ravije, nešto što pojašava neki detalj, a nije mudreć, to, to je nešto drugo, to ćemo pričati o tom mišljamo. Znači, prvi razlog to kad sakupe drugi rivajeti, vidi se da ovdje ima nešto dodato to nešto dodato, znači, ili ubač, najvjerojatno ubačeno od ravi. Tako, to, tako su muhadis. Ovo mi sve govorimo, gotovo znanje, niče, znači, ne otkrivamo mi ništa, nemojte misliti da mi sad nešto otkrivamo. Ovo sam pričamo kako da bi razumijeli ove hadise. Drugo, tensis alehim i bade imet uh, Da neki od imama mu hadisa kaže ovaj dio, ovaj dodatak u to, to hadisu je, kaže, to je mudreć. Kao što recimo, Primjer radi ono za Ebu Horej, recimo, i prije Ibn Temije su govorila, Ibn Temije jasno nagašava da storiće Ebu Horej, da tu nije tek sad savisa za, onaj, za goru uh, e, tahđil. Onda treći, ikraru ravi nefsu u enneho da džihada. Da ravija sam koji je to dodao, da on sam na nekom drugom mjestu pojasni da je tu, da su stvar njegove riječi. I na su toga znamo da je to, da je to ubačeno. I četvrta stvar, kaže istihadetu kevnihi, jaku, uh, e, sallallahu sallam, jakulu dalike. Nemoguće, uh, kad, kad to što je ubačeno, da je nemoguće da je to rekao poslanik Salosana. Kad, kad se nacionalizira šta je rečeno, tu nema šansi da je to rekao poslanik. Kao što ovaj zadnji primjer što smo imali, da kaže, jel, da čini da dobročinca svojoj majici. Poslanik Salosana umrla mu majka, znači prije, ovaj, prije nego što je postao virovjesnik na desetine godina, znači nemoguće da on to kaže. <clears throat> Dobro. E sad normalno, kakav je propis ovaj mudrić hadisa? ovaj, prvo, znači, haram je da se namjerno, svjesno ubacuju u hadis takve stvari i obično što je prenesedno, to, to sigurno nije urađeno namjerno. Onaj koji to namjerno uradi, onda on potpada, koji to namjerno radi, on potpada pod koga? Pod dajin, pod lažljivce. Koji lažu, koji bacuju namjerno. Znači, da. Znači, ono što se desilo da je preneseno, to je, znači, moglo se desiti, uglavnom, ako nije od strane nepoznani ravija, to je greškom se ubacio greškom se pronose ovaj i time se onaj eh, ovaj time da nema griha taj koji je to uradio međutim ovaj naravno osnov nije dozvoljeno da se to ubaci po malo učenjaka ali bitno je da se zna bitno da se zna da to nije od teksta hadisa i po njemu se ne radi to je bitna stvar e sad jedino problem ako se sad razilaze učenjaci oko tog dodatka je li to od teksta hadisa ili nije od teksta hadisa a takvih slučajeva ima znači ima nešto jedni učenjaci smatraju da je to da je to ovaj dodatak, da je to mudreć, a drugi, drugi smatraju da nije. Primjer toga šta? Opet se vraćamo, često se vraća, da? Ja, ali ima neki drugi. Ovaj, često ga spominjaju da mnoge, mnoge vrste <laughs> hadisa. potpada pod više vrsta slabosti. Ono što smo govorili za učenje Fatihe na, za imamu. Jer to, to, nije, to nisu riječi poslanika, sada nego da shaba. I kad su ne tretirali da stiče od, od poslanika, znači ima drugačiju dimenziju. A drugačija su njegove riječi i tako dalje. Glavnom ovaj, doće na ti primjera dosta. Znači, ne, nema neki puno velikih knjiga koje su napisane po ovom pitanju, osim knjige ovaj, koje je napisao Hatib Bagdadi, El Fasl, Lil Vasl, Mudreć, Finakl. Uh, pod tim naslovom <clears throat> spajanje i razdvajanje onog što je ubačeno u hadisima. A onda je to Ibn Hajar poslije dopunio i napravio rezime te njegove knjige koja je bila duža i koja je ovaj koja se zove Takribu Menhaj Fiter Ibn Mudrej Fiter Tibi Mudrej koja je u stvari najbolja najkvalitetnija tehnika po ovom pitanju gdje su sabrani ti hadisi u kojima ima u kojima ima ubačeni stvari Mudrej hadisu. I smo završili ovo pa da nastavimo Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa And then send them. And then send them.